حدیث شست سیوم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند هرگاه یکی از شما داخل مسجد شد قبل از اینکه بنشیند دو رکعت نماز بخواند در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ما و شما امتانش را تعلیم می دهد و ما و شما را فرمان می دهد که ای امتم وقتی که داخل مسجد شدی پیش از آن که در آن مسجد بنشینی اگر وقت گنجایش بدهد وقت باشد تو دو رکعت نماز تهیه مسجد بخوان دو رکعت نماز نفل ادا بکن ин ҳадис аз китоби саҳиҳ бухорӣ